Jer ovu knjigu Kur'an i Kerim Allah subhanahu wa ta'ala je objavio da se ona čita, iščitava, izučava, proučava, da se o njoj razmišlja, a zatim da se po njoj, da se po njoj postupa, da se po njoj živi. Zasigurno, ukoliko je objavljena u tu svrhu, a jeste, onda ona u sebi obiluje porukama i poukama, savjetima, smjernicama kako da čovjek proživi svoj život na ovome svijetu, na Dunjaluku, koji počesto biva ispunjen iskušenjima, preprekama, nedaćama, tegobama i sl. Kao što nam je poznato, u Kur'ani Kerimu nalazi se 114 sura. Kur'an je otpočeo sa surom El Fatiha, to je prva kuranska sura, i završio sa surom En Nas, Kul a'udhu bi rabbin nas. Nama je poznato da uglavnom i u mektebima, a i na drugim mjestima najčešće uče se zadnje sure iz Kur'ana na pamet. Jer su to najkraće sure. Sure koje se najčešće uče na namazima pa zbog toga je lijepo, shodno. Naprotiv, na neki način i obaveza da se upoznamo sa značenjem tih sura. Te sure mi najčešće učimo na našim namazima, u našim namazima. Učimo na glas, učimo u sebi. Zatim, poslije namaza, ujutro, naveče i slično, u određenim prigodama lijepo je da musliman i muslimanka poznavaju značenje tih sura. Jer Kur'an i Kerim, kako rekao, treba učiti, ali izučavati, razmišljati o njemu. Nije u redu da se nešto uči, a ne zna se šta uči, jer to što se uči na takav način zasigurno srce ne prati. Onaj koji nešto uči, a sam ne zna šta uči, u tome neće biti iskren. U tome svom učenju on neće biti iskren. Rekli smo da ove zadnje sure također su na neki način i dove i zikrovi kul a'udhu bi rabbi nas, kul a'udhu bi rabbi felak. Također, to su dove, to su zikrovi kojima čovjek traži kod Allaha subhanahu wa ta'ala utočište, spas za sebe, zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala od svega stvorenog, svakog zla. A poznato nam je da dove moraju biti srčano proučene, moraju biti proučene iz srca prije nego li čovjek to prouči sa jezika svog. Da bi ta dova bila primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da bi se Allah subhanahu wa ta'ala odazvao u toj dovi. Kako je došlo u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu sam da se Allah ne odaziva dovi čovjeka koji uči dovu, a njegovo srce je nemarno prema njoj, prema toj dovi. Zato lijepo je, zgodno, naprotiv, obaveza da se podučimo značenjima ovih sura. Dakle, zadnja sura je sura Ennas i o njoj smo govorili prošli ponedjeljak. Prije nje, dakle, predzadnja sura jeste sura El Felak. Sura El Felak, koja je, kako kažu komentatori Allahove knjige Kur'an i Kerima, objavljena zajedno sa surom Ennas, Kul a'udhu bi rabbi Nas. Sura Kul a'udhu bi rabbi El Felak i Kul a'udhu bi rabbi Nas, objavljene su zajedno. U našoj prethodnoj emisiji govorili smo o povodu objave ovih sura. Pojedini komentatori kažu da su ove sure objavljene nakon što je Allahom poslaniku alihi salatu wasalam napravljen sihr. Allah subhanahu wa ta'ala je objavio te sure i putem tih sura je razvrgnut, uništen, otklonjen sihr od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam a Allah najbolje zna. I u pre, prethodnoj emisiji, prošloj emisiji govorili smo o vrijednostima sure en nas i također sure El Felak, gdje smo čuli hadise zabilježene kod imama muslima Nesaje i drugih, da je rekao Allah poslanik alihi salatu sam kako su to ove dvije sure, kul a'udhu bi rabbil felak i kul a'udhu bi rabbin nas, najbolje sure kojima se ikada uticalo Allahu subhanahu wa ta'ala od svakog zla da je to nešto najbolje čime čovjek traži zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže poslanik alihi salatom o ukbe, doista niko se nije uticao Allahu subhanahu wa ta'ala sa nečim sličnim poput ovim dvijema surama. Također se spominje da je Allahu poslanik alihi salatu sam tražio kod Allaha subhanahu wa ta'ala utočište zaštitu od džinskog uroka i ljudskog uroka svojim riječima. Pa kada su objavljene ove dvije sure, kul a'udhu bi rabbil felak i kul a'udhu bi rabbin nas, onda je tu zaštitu, utočište kod Allaha subhanahu wa ta'ala tražio ovim dvijema surama. I poznato nam je također da bi Allahov poslanik alaihi salatu wasalam noću kada bi odlazio na spavanje, da bi sastavljao svoje dlanove, učio sure Kul huvallahu ahad, قل أعوذ برب الفلق i قل أعوذ برب الناس puhao u svoje dlanove, a zatim potirao svo, svoje tijelo onoliko koliko bi mogao da potare od svoga tijela. I u drugim prigodama poslije namaza ili tako preporučeno je da se ove sure uče što češće, jer čuli smo prošlu emisiju sadržaj značenje sure en nas. Koliko je dakle ono sadržajno? ta sura kolika, koliko je sadržajna, koliko u sebi nosi poruka. Zbog toga su brojne ove situacije kada se uči ta sura Ennas. I zasigurno s njom i sura, sura El Felak. Dakle, sura El Felak je objavljena zajedno sa surom Ennas. Dobila je ime El Felak zato što se u njoj spominje ova riječ. Naprotiv, odmah u prvom ajetu spominje se riječ el felak, kul e'udhu bi rabbil felak. I po toj riječi ova sura je dobila, dobila naziv. Kod nas se najčešće prevodi svitanje. Felak prevodi se najčešće kao svitanje. Dakle, i ovu suru, kao i zadnju suru Kul a'udhu bi rabbin nas, Allah subhanahu wa ta'ala odpočinje riječima Kul. I ovo je dakle jedna od pet sura koje odpočinju sa riječima Kul. To su sura Kul a'udhu bi rabbin nas, dakle Kul a'udhu bi rabbil felak, Kul huvallahu ahad, Kul ya ejuhel kafirun i u predzadnjem džuzu eh, sura El-đin. Kul uhije ilaje ennehu stema neferu min El-đin sura al-din. To su dakle pet sura u Kur'anu koje otpočinju sa kul, reci o Muhammede, obavijesti, dostavi. Kao što nam je poznato, cijeli Kur'an kojeg danas imamo kod sebe, cijeli Kur'an je dostavio poslanika alaihi salatom, imamo ga danas kod sebe, naprotiv pojasnio je svaki ajet, kako su kasnije njegovi ashabi poput Ibn Abbasa radijallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, koji je najbolji komentator Allahove knjige, osoba koja je najbolje poznavala značenje Kur'ana. Nakon Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, spominju se predanja da je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma zastao i protumačio svaki ajet svojim učenicima. Zastao je kod svakog ajeta i pojasnio njegovo značenje. Dakle, prije njega Allahov poslanik Muhammed alihi salatu sam dostavio je cijeli Kur'an i pojasnio ga. Međutim, Kur'anske sure i Kur'anski ajeti koji odpočinju sa kul, čuli smo pet sura odpočinje sa kul, a ajeta je mnogo. Ajeta, zasebni ajeta koji odpočinju sa kul, Kažu komentatori da te sure i ti ajeti koji odpočinju sa riječi kul, reci, da te ajete, te sure Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam posebno morao da dostavi. Bio mu je posebno stavljen akcenat na te ajete, na te sure. I kada pogledamo sadržinu tih ajeta i tih sura, onda zasigurno ispravno je značenje tvrdnja tih komentatora Kur'ana koji kažu da je trebao posebno njih da dostavi. Pa da vidimo. Ova sura, Al-Falaq, otpočinje Kul e'udhu bi rabbil Felak. Reci, o Muhammede, e'udhu, i rekli smo u prethodnoj emisiji, reci, budući da je ovo jedna od dova, kuranski dova, od zikrova, reci i svojim srcem i svojim jezikom, ne samo jezikom, već to što govoriš jezikom srce mora da prati. Reci o Muhammede i svojim jezikom i svojim srcem i to tvoji sljedbenici također neka govore i svojim jezicima ali i svojim srcima. E'uzu bi rabbil felak. Utječem se, tražim utočište, tražim spas, tražim zaštitu kod rabbil felak, kod gospodara, kod gospodara felaka. Gospodar, ko je gospodar? Zašto kod njega? Samo da tražiš utočište zašto? Zašto ne može kod nekoga drugog? Zato što je gospodar Allah jedan jedini. Nema drugog. Nema drugog gospodara. Nema drugog istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema drugog u čijim rukama je sve. Nema drugog koji stvara, Nema drugog mimo Allaha koji svim stvorenim vlada. Nema drugog mimo Allaha koji svim stvorenim upravlja, sve stvoreno uređuje. I nema drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji sve stvoreno obskrbljuje. To je gospodar. Gospodar je onaj koji sve stvara, koji svim stvorenim vlada, sve stvoreno uređuje i s njime upravlja i sve stvoreno obskrbljuje. To je jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Niko mimo njega ovo ne može da čini. Zato zaštitu, utočište, spas tražim samo kod njega. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je kul a'udhu bi rabb. Reci tražim zaštitu, tražim spas sa gospodarem. Felaka. Rekli smo, najčešće se felak prevodi kao svitanje kao svitanje. Većina komentatora je uzelo to značenje. Svitanje zora koja dolazi nakon mrkle noći. Također u suri Al-An'am, u Kur'ani Kerimu, spominje se ova riječ felak. Felak u osnovi ima značenje raspuknuća. Kada nešto biva cijelina, zatim raspukne. Pa Allah subhanahu wa ta'ala i kaže Inna Allahe faliku la habbi wa nava doista je Allah taj koji daje da raspukne zrno i košpica. Falik, onaj koji daje da raspukne, onaj koji čini da raspukne elhabu enoa, zrno i košpica. Pa kažu svitanje. Nakon noći pojavi se dan. Noć raspukne, pojavi se dan. Ili pod felekom misli se na sve što raspukne, što dolazi nakon nečega. Pojedini komentatori, čak iz prvih generacija, od e, tabijina, dakle generacija nakon ashaba, spominju i druga značenja. Da se pod felekom misli na dolinu u džehennemu, na jednu od dolina džehennema. Misli se na jedan od zatvora džehennema. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Dakle, utječem se gospodaru svitanja, utječem se gospodaru svega onoga što dolazi nakon nečega. Onaj koji daje da dođe na vidjelo, da izađe, da dođe dan nakon noći, da dođe dobro nakon zla, da dođe izlaz nakon tegobe, da dođe olakšanje nakon teškoće. Od čega? Tražim zaštitu kod gospodara svega toga. Od čega? Od čega? min šarri ma halak. Min šarri ma halak. Tražim utočište, spas, zaštitu kod gospodara, svitanja kod gospodara, dobra nakon zla. Tražim zaštu od čega? Od svakog zla koje je stvoreno. Tražim zaštitu od svakog zla. Ne samo od ovoga, ovoga ili onoga, ne. Ja ne znam šta je za mene zlo. Ja mislim da je nešto za mene dobro, ono ispadne zlo. Mislim da je nešto za mene zlo, ono ispadne dobro. Tražim od svakog zla za koje Allah subhanahu wa ta'ala zna. Ono što je on dao, što on dakle, je odredio, propisao da je to zlo, tražim od toga. Ne samo od onoga što mislim ja da je zlo po mene, već od onoga dakle, stvarnog, istinskog zla kojeg poznaje jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Kažu komentatori, pojedini da su ovdje na prvom mjestu. Kada kažemo, kada učimo i budimo svjesni, dakle, kada učimo ovu suru, značenja. Kada kažemo min šarrima halak, da na prvom mjestu mislimo na našu dušu. Na našu dušu. Reci, utječem se gospodaru svitanja, utječem se gospodaru onoga koji daje izlaz nakon tegobe, koji daje dobro nakon zla, utječem se na prvom mjestu od svoje duše. Kao što bi i Allaho poslanika alihi salatu sam kada bi učio dove, odnosno kada bi otpočinjao hutbu čak pred svim ljudima, prvo spominjao sebi, a i drugima, da se treba utjecati od svoje duše. Pa bi govorio, inna alhamdulillah, nahmeduhu, wa nesta'inuhu, wa nestagfiru, wa na'udhu billahi min šururi enfusina. Sva hvala pripada samo Allahu. Njega hvalimo, njega slavimo, od njega oprosta tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša odmah na prvom mjestu. Jer niko ne može napraviti zla. Niko ti ne može napraviti zla tebi kao što možeš ti sam sebi. Niko ti ne može učiniti neko zlo, učiniti štetu kao što to ti možeš sam sebi. Zato na prvom mjestu utječi se od svoje duše. Utječi se Allahu subhanahu wa ta'ala od zla svoje, svoje duše. Kažu zatim komentatori da je ovo značenje općenito. Jeste, misli se na dušu, na zlu dušu, zatim ko mimo duše čovjeka najviše napada i najviše čovjeku želi zlo, šeitan šeitan i njegovi potomci, njegovi sljedbenici, pa se dakle prenosi od Hasana el basrije rahimehullahu ta'ala, da se pod riječima min šerrima halak misli na iblisa i na njegove potomke, na njegove, njegove sljedbenike. Dakle, utječemo se Allahu subhanahu wa ta'ala od svakog zla, na prvom mjestu od zla naše duše, zatim od šeitana, iblisa, njegovih potomaka, zatim od svega što je zlo, što je zlo za nas nakon ovog općenitog spomena, da se Allahu dželovala utječemo od svakog zla, dolazi spomen nečega posebnog. U čemu se posebno nalazi zlo za nas? Čega se posebno trebamo čuvati? U tim stanjima, u tim vremenima, u tim situacijama moramo posebno obratiti pažnju, voditi brigu o sebi. U tim situacijama, stanjima, vremenima trebamo posebno tražiti zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Jalla wala وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ I utječem se gospodaru svitanja od zla gasika kada se pojavi. Šta je gasika? Također postoje mnoga mišljenja kod komentatora Allahove knjige. Najčešće koje se spominje jeste noć Utječem se gospodaru svitanja, onome koji daje dan nakon noći, onome koji daje dobro nakon zla, onome koji daje izlaz iz tegobe. Utječem se njemu od zla noći kada nastupi. I ne samo kada nastupi odmah na početku, već dakle pogotovo kada nastupe duboke tmine. Jeste od samog početka. Kako je došlo u hadisima da se tada odmah na akšamu kada treba da nastupi akšam, kada polahko dolazi noć, da tada dolaze i šeitani. Zato je rečeno, zato poslanik sallallahu alaihi wasallam savjetuje da tada svoju djecu sakupimo u svoje kuće, da ih uvedemo u kuće, da ih ne ostavljamo na polju, kada se spušta noć, jer tada dolaze šeitani, tada se spuštaju također šeitani, dolaze sa svojih mjesta i svojih mjesta dolaze među narod, tada ponajviše, a počesto djeca ne poznaju zikrove, ne poznaju dove kojima se treba štititi od šeitana, počesto su djeca i nečista pri njima ima nečistoće, zato mi, odrasli, stariji, mi učeni, trebali bismo svoju djecu sakupiti tada i uvesti, uvesti u svoje kuće jer tada nastupa noć. A pogotovo kada dođu mrkle tmine, pogotovo kada bude pola noći ili nakon pola noći. Zato je poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao da znate šta se nalazi u noći. Nikada niko od vas ne bi putovao sam. Da znate čega sve ima u noći, nikada niko od vas ne bi, ne bi putovao sam. Postoji mišljenje da se pod glasikom misli na mjesec. Zbog hadisa kod imama Tirmizije da je Allaho poslanik alihi salatu wasalam jedne noći pokazao Ajši mjesec. Pa je rekao doista je ovo glasik i traži zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala od njegovog zla, od zla tog gasika, odnosno mjeseca. Pojedini komentatori kažu jeste, misli se na mjesec, ali kada se on pomrači. Kada dođe pomračenje mjeseca, kada opet nastupe, kada opet nastupe tmine. I postoje druga, dakle, mišljenja šta se misli pod gasikom. Uglavnom, najčešće mišljenje jeste noć, kada nastupi i kada dođu mrkle, mrkle tmine, jer tada kao što smo čuli, dolaze šeitani, dolaze džini, dolaze oni koji žele zlo ljudima, tada čovjek ne može da vidi mnogo se, oko sebe i treba dakle da traži zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala od svega toga. Nakon noći u kojoj se nalazi zlo, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنْ شَرِّ نَفَّاثَاتِ فِي الْأُقَدِ i utječem ti se gospodaru svitanja, tražim zaštitu kod tebe. Kažem ovo srčano i svojim jezikom, tražim zaštitu kod tebe od onih koje u uzlove pušu, od onih koje spravljaju sihr, od onih koje čine sihr i bacaju među ljudima. Došlo je nefathat. Ovo je riječ u množini. Ova riječ nefasat je množina ženskog roda, ženskog roda. Pa kažu pojedini komentatori zašto je upotrebljena riječ u množini ženskog roda. Kažu zbog toga što su žene sklonjenije tome, što su žene, što je kod žena prisutnije da se one bave sihrom. Jeste, ima i muškaraca sihirbaza i kako. Međutim, kažu da je to svojstvenije ženama, da se žene bave sihrom. وَمِنْ شَرِّ نَفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ Nefathat ima dakle značenje onih žena koje pušu, koje pušu fil ukad, to su uzlovi čvorovi. Jedan od načina sihra kako one i te žene i drugi kako prave sihr jeste dakle da vežu čvorove i prilikom vezanja da nešto uče svoje. Spomnju neka činska imena i ostalo i e, kome žele da naude, zatim kada jeli, puhnu, svežu taj čvor, taj uzao, svežu. Poznato nam je dobro i o tome detaljno govorimo petkom sada. Govorimo o uroku, o sihru, govorimo o džinskom napadu, poznato nam je dobro koliko zlo sihr nosi u sebi. Da ima sihra koji ubija čovjeka. Ima sihra koji rastavlja porodice. Ima sihra od kojeg čovjek poludi. Nekoliko, nekoliko vrsta sihra i on je stvaran. On je stvaran. Otiđimo kod ljudi koji na ispravan način liječe Allahovom knjigom, kuranskim ajetima, Allahim dželavala lijepim imenima i uzvješenim svojstvima koji na takav način liječe ljude pa ćemo vidjeti da je sihr i tekako, i tekako prisutan, stvaran, a o tome nam najbolje Allah subhanahu wa ta'ala govori u knjizi. Dakle, sihr ruši porodice, ruši društvo, zajednicu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala ovdje ispominje traženje zaštite od toga. To je opasno zlo, ogromno zlo. Nakon toga kaže وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ I od zla zavidnika kada zavidi. I utječem ti se gospodaru svitanja, gospodaru koji daješ izlaz nakon tegobe, koji daješ dan nakon noći, koji daješ dobro nakon zla, utječem ti se od zavidnika kada zavidi, od njegovog zla. Od zla zavidnika kada zavidi. Zavidnik jeste onaj koji kada vidi kod drugog neko dobro, ne može da se smiri, zavidi na tom dobru, to dobro dotični je dobio od koga? Od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa taj zavidni kao da se srdi na Allaha, kao da nije zadovoljan Allahovom raspodjelom koliko to kome Allah subhanahu wa ta'ala daje, pa on je zavidan, njegova prsa izgaraju, ne može nikako da prihvati da drugi imaju, a da on nema. Pa pojedini se smiruju na tome, Allah dao njemu, nije meni, teško mi je, nije lahko, ali Bože moj šta ću? I takve osobe nisu toliko sporne. Međutim, ko je sporan? I da hased, kada zavidi. I utječem ti se od zla zavidnika, kada zavidi, kada počne da zavidi. Dakle, kada počne da radi, da radi na tome da dotični koji uživa neku blagodat, da je izgubi. Kada počne zaviditi, kada počne uricati dotičnu osobu koja uživa određene blagodati, ne bi li ta osoba izgubila te blagodati, tada je problem. Tada nastupa problem i tada treba posebno se uticati Allahu subhanahu wa ta'ala. I poznato nam je ako Bog da i o tome ćemo govoriti u petak o uroku, koliko je također urok, koliko je zavist, koliko su opasni. I od uroka čovjek može da umre. Naprotiv, došlo je u hadisima Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, najviše što nakon Allahove odredbe ljude uvodi u kabur, jeste urok. Jeste urok. Imaju osobe koje su urokljive, odnosno koje svojim očima ili svojom dušom, zlom poganom dušom mogu uricati druge ljude. Da im se smanji na faka, da izgube posao, da dožive saobraćajni udes i slično vjerovali ili ne, 90% bolesti nastaju od uroka, nastaju od cihra, od ovih stvari. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u predzadnjim, dakle u zadnjim surama svoje knjige Kur'an i Kerima spomnije ove sveobuhvatne, posebne dove. Dakle, koje sadrže u sebi zaštitu od svakog zla, a posebno od ogromnog zla za čovjeka. Mnogi od nas, hodajte, pitajte, reći će da ne vjeruju u urok, da ne vjeruju u sihr. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže od svakog zla, onog zla za kojeg Allah zna da je zlo, trebamo se uticati, a ne dakle ono što mislimo mi, konkretno što vidimo svojim očima. Dakle, sura El Felak je predzadnja sura u Kur'an i Kerimu, 113. sura u Kur'an i Kerimu, U njoj, kao i u zadnjoj suri, Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje da se utjeci, utječemo njemu, kod njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, da tražimo spas, zaštitu od svakog zla, sve što je zlo po nas, da tražimo kod Allaha subhanahu wa ta'ala spas od toga, a posebno, dakle, od noći kada nastupi i kada zađe u tmine, zatim od onih koje čine sihr, spravljaju sihr i onih koji, koji zavide. Dakle, iz ove sure vidimo da trebamo Allahu subhanahu wa ta'ala pribjegavati posebno ovim situacijama, jer je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji daje izlaz nakon te gobe, pa će Allah subhanahu wa ta'ala nakon tih tmina u noći dati dan. Nastupit će dan, tražimo, dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala u tim tminama da nas sačuva, doće dan, razvidnit će se, raspuknit će se. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji daje da se uništi sihr, inna Allahe se jubtilu, Allah subhanahu wa ta'ala će poništiti taj sihr i također Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji će nakon uroka, ukoliko se dakle čovjek bude urečen, dati ako Bog da izlaz iz toga. Ili će dakle tim urokljivcima postaviti koprenu na njihovim očima pa neće moći uricati, uricati ljudi. Dakle, ova sura je i tekako potrebna da se poznaje i njeno značenje, da se razmišlja o tom značenju dok je, dok je učimo.